C'est toi, certes, le grand donateur. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute, Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. ils seront du combustible pour le feu.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 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء Alors Zacharie pria son Seigneur et dit Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière.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 واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ۖ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit Sois, et il fut. الحق من ربك فلا تكن من الممترين La vérité vient de ton Seigneur.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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin.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 واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. وسارعوا Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux.